pri la Brasila imperiestro Petro la Dua, tria parto. Petro la Dua ciam havis la desiron econi Europon. Li estis liginta multe pri la continento de siae prauloi, historio, culturo, scienzo, cotopo, cae estis lia revo econi gin persone. Ciam in 1871 Lia filino Leopoldina mortis in Vieno, li havis la tristan opportunon voyage tien. Li petis permesson alla Brasila Parlamento fare la voyagion, cae declaris sian filinon Isabel, quio esis la heridantino de la trono, regentino dum sia foresto. En Europo li voyages cun malmultae accompagnantoi cae presco incognite usante ne sian titolon cae imperiestra nomon, sed sian familia nomon Pedro de Alcantara. Li voyages al plurae landoi, cae visitis ancau la piramidoin in Egyptio, sed estas Francio, giae liberalae idealoi, gia arto cae culturo, cium li plei shatis. La voyaggio donis ali ancau la opportunon e coni grava in homoin. Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, cae Richard Wagner. Al ciu li donatis monon por la construado de ties fama teatro in Bayreuth, Bayreuto. A parte placis a li la renconto con la granda franza verkisto Victor Hugo, cium li visitis cil simpla homo, cae pri ciu li diris, estas li la vera imperiestro. La du viroi havis la samain ideoin pri la homaro, cae bonege comprenis sin reciproce. Alia grava homo, cion Petro la dua rencontis, estis la franca sciencisto Louis Pasteur. La du viroi igis amicoi, cae poste correspondis unu cun la alia. Petro la dua finanze helpis la fondon de la Instituto Pasteur, cae ecti tiam existat rilatoi inter Francae cae Brasilae sciencistoi. Esploristoi della Instituto fondis sam instituton en Rio de Janeiro. En 1875, Petro la Dua esis electita alla Franza Academia de Scienzoi, pri cio li felicis cae fieris, char pli ol imperiestro li volis esis sciencisto, cae esti reconata cil tia. Li daure interesigis pri scienzae malcovroi cae technicae inventoi. Dum voyaggio al Usono, li rencontis Graham Bell cae Thomas Edison, econdis iliaen concernaen inventoin, la telefonon ca la incandescan lampon, ampolon, cae poste instaligis ilin in Brasilo. Til mi diris, li esis contra la sclavismo. Dum sia tuta vivo, li luctis contra gi. Vane! Tamen almeno li successis in 1871 promulgi la legion de la libera ventro, lauciu la infanoi de sclavoi estus liberai. Quelcan jaroin poste, li promulgis la legion de la sestec jaragiuloi, lau quio sclavoi estos liberigatae la adju de sesteg iaroi. Fine estis lia filino Isabel, quil regentino, ciam li estis de nove in Europo pro san problemoi, quio declaris la abolon de sclavismo in 1888. Evidente, li estis felicia pro tio, malgrau la divers tipae problemoi qui estigis cause de la abolo. Post presco quindegiara regado, li estis tre laza, cae dum solena balo in 1889, in Rio de Janeiro, li declaris sian intenzon abdici favore al sia filino. Tio ne estis acceptita, ca la decvinan de novembro, samiare, ocasis puccio de republicanoi quiu divigis lin declari la respublicon. Quelcae consilistoi sugestis che li luctu contra la respublicanoi, sed li ne volis civilan militon in Brasilo. Petro la dua estis devigita foriri rapide con sia familio cae exiligis in Europo. Comence li acceptis logi in la Portugala castello Queluz, quae inter alie lia patro estis mortinta. Post mal da tempo lia etzino mortis, cae li preferis vivi modeste in hotelo in Pariso, cae li ricevis ancora plurain intelectuloin cae artistoin, cae mortis in decembro di 1891. La Franza registaro organizis grandan solenan interigon in cio parto prenis circa 300 mil parte gravae homoi. En 1921 lia corpo estis transportita al Brasilo, cie enorma hom amasso ricevis gin, cae cie gi estis interigita, cune con de lia etzino, lia filino cae ties etzo, en la catedralo cium li mem esis construiginta in Petropolo. Mitropolis. Citie finigas mia resumo della menziita document filmo. Evidente, in la Portugal lingua Wikipedia existas longega articolo pri Petro la Dua. El gi mi traducas no la jena in frasoin. La interessoi de Petro la Dua estes diversai, cae inclusivis antropologion, geografion, geologion, medicinon, juron, religia in studoin, filosofion, pentrarton, sculptarton, teatron, musicon, chimion, poesion cae technologion. Lia passio por linguistico iges lin dedici sian tutan vivon al studado de novae lingvoi. Tiel che li parolis cae scribis ne nur in la Portugala, sed ancao in la latina, franca, germana, angla, itala, hispana, greca, araba, hebrea, sanscrita, china, provenza, cae tupia. Strangas che oni ne donas tiu in detaloin in la document filmo, quiu tamen ja estas plena de laudoi.